El kelimatul cedidetu. El kelimatul cedidetu. Yeni kelimeler. Yeni kelimeler. Hulvun. Hulvun. Tatlıdır. Tatlıdır. Meridun. Meridun. Hastadır. Hastadır. Ed-dukkanu. ed Dükkan. Dükkan. Ganiyyun. Ganiyyun. Zengindir. Zengindir. Tavilun. Tavilun. Uzundur. Uzundur. Fakirun. Fakirun. Fakirdir. Fakirdir. Kasirun. Kasirun. Kısadır. Kısadır. Et-tuffahu. et Elma elma